Gerai pardavė. Kartą vienas sodietis nuvedė karvę į turgų ir pardavė už septynis talerius. Grįždamas namo eina pro kūdrą ir jau iš tolo girdi, kaip varlės kotrina. Kotri, kotri, kotri, kotri. Na, tariai savo, ką jos čia dabar niekus tauškia? Ne keturis, o septynis talerius aš gavau. Priejo prie kūdros ir sušuko. Ei, jūs, kvaišos, ką ten prasimanot? Aš gavau septynis, o ne keturis talerius. O varlės kaip kotrino, taip ir kotrina savo. Kotri, kotri, kotri, kotri. Na, jeigu netikit, galiu jums suskaityti. Išsitraukė iš kišenės ir suskaitė septynis talerius po 24 grašius kiekvieną. Bet skaityk neskaitęs, varlėms tas nei motais. Jos ir toliau savo kotrina. Kotri, kotri, kotri, kotri. Ei, jūs, sušuko įpykęs sodėtis. Jeigu jau tokios gudrios, tai šekit, skaitykitės pačios. Ir švystelėjo pinigus į vandenį. Įmetęs, sustojo ant kranto. Palauks, kol varlė suskaitys ir gražins jam pinigus. Bet tos kaip įsikando, taip ir varo savo. Kotri, kotri, kotri, kotri o pinigų negražina. Laukė, laukė žmogelis, pagaliau atėjo vakaras, laikas namo eiti, iškeikė varlės ir sušuko. Ei, jūs, kvarklės, bukagalvės, išsproktakės, gerklės jūsų plačios, rėkėt, kad net ausis spengia, o septynių talerių suskaityti nemokat. Manot, stovėsiu aš čia ir lauksiu, kol jūs ten čiupinėsitės? ir apsisukęs nuėjo sau. O varlės ir toliau kotrina jam iš paskos. Kotri, kotri, kotri, kotri. Grįžo namo visai sugyžęs. Praėjo kiek laiko ir prasimanė jis kitą karvę. Papjovė ir sumetė. Jeigu gerai mėsą parduos, gaus tiek, kiek vertos dvi karves ir dar oda liks. Nuėjo tas mėsanešinas prie miesto vartų, o ten visa ruja šunų susirinkusi. Priekė toks didžiulis kurtas. Pribėgo jis, šokinėja aplink mėsą, šniukštinėja ir amsi. Ham, ham, ham, ham. Ir kad šuo vis nesiliovė amsėjas, sodėtis tarė jam. Taip, taip, suprantu, tu sakai man, man, vadinasi, nori gauti mėsos. Nieko savo būtų, jeigu aš tau ją atiduočiau. Tačiau šuo nieko nenori girdėti ir toliau ambrija, am, am, na gerai, sakykim, tu mėsos nesuėsi, o už savo draugus ar gali laiduoti, am, am, atsakė šuo. Na tiek to, jeigu jau taip nori, paliksiu tau mėsą, aš tave pažįstu, žinau, kur tarnauji, bet įsidėmėk, po trijų dienų, kad man būtų pinigai, kitaip bus blogai. Gali man ir į namus juos atnešti. Taip taręs, iškrovė mėsą ir patraukė namo. Šunys pripuolė prie mėsos ir kad loja, kad skalija, amam, amam. Sodėtis girdi iš tolo jų balsus ir galvoja, dabar jie visi reikalauja savo dalies, bet atsiteis turės didysis. Kai praėjo trys dienos, sodėtis pagalvojo – Šįvakar pinigai bus mano kišenėje. Ir laukia patenkintas. Bet niekas neatėjo ir pinigų jam neatnešė. Nieko negali žmogus pasikliauti, tarė jis ir netekęs kantrybės nuėjo į miestą pas mėsininką ir pareikalavo savo pinigų. Mėsininkas pamanė, kad čia kokie juokai, bet sudėtis tarė, be juoko – Aš atėjau savo pinigų. Ar prieš tris dienas didysis šuo net nešė tau visos karvės skerdienos? Mėsininkas supyko, čiupo šluotą ir išvijo sodėti lauk. Palauk, palauk, tarė sodėtis, yra dar teisybė pasaulyje. Nuėjo jis į karaliaus rūmus ir pasiprašė priimamas. Nuvedė jį pas karalių. Tas sėdėjo su savo dukterė ir paklausė, kokios bėdos į čia atvyjusios. Ak, tarė sodėtis, varlės ir šunys paglemžė mano gerą, o mėsininkas man už tai šluotą atsimokėjo. Ir kuo smulkiausiai nupasakojo, kaip viskas buvo. Išgirdusi tokias jo kalbas, karaliaus duktė, kad prapliups juoktis, o karalius ir sako jam – Šiuo reikalu aš nieko negaliu tau padėti. Užtat išleisiu už tave savo dukterį. Ji kaip gyva dar nebuvo juokusis, tik dabar klausydamasi tavo kalbų prasijokė. O aš buvau pažadėjęs išleisti ją už to, kas ją prajuokins. Gali dėkoti Dievui už savo laimę. O, atsakė saudėtis, aš visai jos nenoriu. Jau turiu namie pačią. Ir tos vienos man per akis. Kai pareinu namo, atrodo, jog kiekvienoje kertėje po pačią stovi. Karalius supyko ir sako, tu esi storžievis. Ak, ponia karaliau, atsakė saudėtis, kogi iš manęs norėti, koks paukštis, tokia ir jo giesmė. Na, palauk, atšovė karalius, nenori, nereikia, aš tau kitaip atsilyginsiu. Dabar neždinkis man iš akių, bet po trijų dienų, kad vėl būtum čia, tau bus atskaityti visi penki šimtai. Išėjo sodėtis pro duris, o sargybinis ir sako jam, tu prajuokinai karalaitę, tai dabar tau bus gausiai atlyginta. Taip, žinoma, atsakė sodėtis, man bus išmokėti penki šimtai. Klausyk, sako kareivis, perleisk dalį man. Ką tu su tiek pinigų veiksi? Gerai, tarė sodėtis. Kaip tau, galiu du šimtus perleisti. Po trijų dienų prisistatyk karaliui ir tegu tau atskaito du šimtus. Išgirdo tas jų kalbas netoliese stovėjęs žydas. Pasivijo sodėti, čiupti jam už skverno ir sako – Ui, ui, ui, na ir pasisekė tamsteliai, tai dievo stebuklas. Aš tamsteliai iškeisiu, aš tamsteliai pamainysiu smulkiais, ką tamstelė veiksi su stambiais taleriais. Kodėlgi ne, maušelį, sako sodėtis, kad ir visus tris šimtus, tik duok man smulkiais iškart. Lygiai po trijų dienų karalius su tavim atsiskaitys. Žydas apsidžiaugė, kad galės čia gerai pasipelnyti ir atnešė visus pinigus sudilusiomis monetomis, kurių trys tiek vertos, kiek naujų dvi. Po trijų dienų, kaip karaliaus buvo sakyta, atėjo sodėtis pas karalių. Nuvilkit jam sermėgą, liepė karalius, tegu atsiema savo penkis šimtus. Ok, tarė sodėtis, kad jie jau nebe mano. Du šimtus padovanojau sargybiniui, o tris šimtus man išmainė žydas. Iš teisybės man jau nieko nebepriklauso. Tuo metu įėjo kareivis su žydu – ir pareikalavo atiduoti, ką jiems buvo pažadėjęs sodėtis. Ir kiekvienas gavo tiek rykščių, kiek jam priklausė. Kareivis pakėlė tai kantriai, nes jau žinojo jų skonį, o žydas gailiai aikčiojo. Ui, vei, argi tai pinigai, argi tai raudonieji. Prajokino sodėtis karalių. Praėjo jam visas piktis ir tarė jis kad tu praradai savo atpildą dar jo negavęs, tai aš tau kitaip atsilyginsiu. Nueik į mano išdinę ir pasink pinigų, kiek tik tau patinka. Sodiečiui du kartus sakyti nereikėjo. Ir prisižėrė į savo plačias kišenes, kiek tik tilpo. Paskui nuėjo į smuklę ir skaito savo pinigus. Žydas atsekė iš paskos – ir nugirdo, kaip jis murma pats savo vienas. Na ir sukčius tas mūsų karalius, gražiai mane apmovė, negalėjo pats išmokėti man pinigų, tada bent žinočiau, kiek turiu, o dabar prisižėriau iš akies ir nežinau, ar tikrai tiek man priklausė. Pone die, apsaugok, tarė savo žydas, šitaip nepagarbiai šnekėti apie mūsų valdovą, lekiu apskūsiu, tada karalius mane apdovanos, o jį dar ir nubaus. Išgirdęs apie tokias sodiečio kalbas, karalius supyko ir liepė žydui nueiti ir atvesti nusikaltelį. Žydas nubėgo pasodėti. Tau reikia toj pat pas poną karalių eiti, taip kaip stovi. Aš jau geriau žinau, kas pridera, atsakė sodėtis. Pirma pasisiūdinsiu naują sermėgą – Kurgi tai matyta, kad žmogus turintis kišenėje tiek pinigų eitų pas karalių senais karmalais apsivilkęs. Pamatęs, kad sodėtis neis, kol nepasisiūdins naujos sermėgos, žydas išsigando. Juk per tą laiką karaliui gali praeiti pyktis ir tada jis negaus dovanų, o sodėtis išsisuks nuo bausmės. Todėl tarė, aš galiu tam steliai grinai iš draugiškumo trumpam, paskolinti gražią sermėgą. Kogi žmogus iš meilės nepadarai? Sudėtis sutiko, užsivilko žydo sermėgą ir nuėjo su juo į rūmus. Karalius ėmė įbarti už piktas kalbas, apie kurias jam pranešė žydas. Ok, tarė sodėtis, žydas visada meluoja, iš jo lūpų niekada neišgirsi teisingo žodžio. Nekiek nenustepčiau, jeigu jis imtų tvirtinti, kad aš vilkiu jo sermėgą. O kaipgi sušuko žydas, argi sermėga ne mano? Argi aš nepaskolinau tamstą iš grino draugiškumo, kad galėtum pasirodyti ponui karaliui? Išgirdęs tuos žodžius, karalius tarė. Vieną iš mudviejų žydas tikrai apgavo, arba mane, arba sodieti, ir liepė dar atskaityti jam raudonųjų. O sodėtis parėjo namo su gražia sermėga ir gražia krūvele pinigų kišenėje sakydamas, šis iki man pasisekė.